Tagad mēs slavēsim Dievu. Dievs ir vienmēr labs, un tāpēc pateiksimies viņam. Esi man bruņas, lai droši varu būt, cīņā pret ļaunumu uzvaru gūt. spēkā ir mans paša spēks. Esi man pēle, mans greznums, mans gods, dārgums, ko iegūstot viss man. parvar. kur tumsā vēl mīt, domās un darbos vakars vai rīts. Lai tava gaisma man visur Jā, Debes Tēvs, mēs pateicamies, kungs, ka arī šodien varam tuvoties Tev, arī šodien, kungs, varam pacelt savus balsts, atvērt savus sirds, kungs, un, un slavēt Tev, kungs, jo mums ir par ko Tev pateikties, Tēvs, un, un uh, Tu vienmēr esi, kungs, ar mums uh, kopā un nekad mūs neatstāja, Tēvs, un, un mēs arī lūdzam, kungs, ka mēs paši neizdarām savus izvēles, lai iet prom no Tevis, Dievs, bet Tēvs, paldies, ka šodien ir žēlstības diena, kungs, ka Tu joprojām mūs pieņem, kungs, un sagaidi, Dievs, un mēs Tev pateicamies, kungs, mēs Tev pateicamies par, par to, kungs, ka Tu esi, kungs, mūsu pirmais mīlēs, ka Tu mūs esi atzīmes pirmais un, un dāvinājis mums savu dēlu, Jēzus Kristu, kā grēku izpircē, kungs, ikvienu grēku, debes Tēvs. Kungs, ka mēs šodien varam teikt, Dievs, ka mēs ticam, Dievs, jo Tu, kungs, esi labs Dievs. Dievs, Tu mūs esi izglābis Tēvs, Tu mūs esi pārcēlis savā mīļā dēla valstībā, kungs. Paldies Tev, Tās. Paldies Tev, mēs, kungs, pateicamies, mēs slāvējam Tev, kungs. Kungs, lai Tev tiešām viss gods un slāva arī šodien šeit, lai Tavs vārds Tev paaugstinās Tās pāri visam. Grēkus Tu paņēmi, pie sevi saucimu. Svētā vai. kungs mani žēlojis un piedots ir mans grēks. Jēzus man cerībā un glābēs pasaulē. Liels mūsu kungs un Dievs, nāk tava valstība. Tavs vārds mūs atbrīvo, paldies par glābšanu. Svētā vai. tava cerību. Tu tava cerību. Tavam godam dzīvot, kungs, tavai balsī paklausīt, tavas pārējās. kas traucē tās, manus grēkus zeltus prom, lai tavā svētā tuvumā es varu nākt. Patvērt smile. tavu acu rauks, pie tavas labās rokas patvēros. Es tavu acu rauks, tavā patiesībā apruņos. pasargās. Es varu runāt, patvērt. Dievs piedod, ka par maz laiku pavad Dievs tavu pie tavām kājām, kungs. Un ka tur tu esi teicis, ka tur ir viss, kungs, mēs atgriežamies pie krusta, kur, kur tu esi, kungs, ka tur ir viss. Tēvs lūdz, lai mēs mazāk čīkstam, bet tiešām vairāk esam uz ceļiem tavā priekšā, Dievs, jo tur ir atrisinājums, kungs, visam. Es pateicos, ka neskatoties uz to, kāda mēs esam, ka tu nemainies, ka tu esi labs, paldies, ka tiešām Tu mūs mīli un Tavu mīlestību tiešām mēs redzam arī Tavos darbos. Dārgais Dievs, paldies par Tavu dēlu, caur kur mēs visi esam pestīti, caur kur mēs visi esam brīvi jā, no sātana, no grēka. Paldies Tev, dārgais Dievs. Kungs, un palīdz arī, kad mēs mīlam ne tikai vārdos, ka mēs ne tikai pareizi runājam, bet palīdz, ka mēs arī dzīvojam mīlestībā. Palīdz mums mīlēt Tevi no visas sirds, mīlam savu tuvāko kā sev pašu mīļas, Dievs. Palīdz, ka ikdienā daram lietas, ikdienā runājam lietas, palīdz, ka mēs to daram mīlestībā, jo Tavs vārds saka, ka citā nav jēga darīt vispār. Dārgais Dievs, paldies, ka Tu mums esi par paraugu un palīdz mums sakot Tev visās lietās, kungs. Āmen. Es tiešām no sirds ticu, ka pēc šī vārda Tu no šīs vietas izies piepildīts ar prieku. Un uh, <clears throat> tā ir mana ticība. Un, uh, un tēma šodien, par ko es runāšu, žēlstības un patiesības miedarbība. Un Jāņa evaņģēlija pirmā nodaļa 17. pāns konkrēti. Varam nolasīt kopā visi? Ko? Ja, trīs, četri. Jo bauslība ir dota caur mūzu – bet žēlstība un patiesība nākusi pasaulē caur Jēzu Kristu. Karina, var nolasīt lūdzu jaunā tulkojumā? Lūdzu. Nu, tas pats. <laughs> jo bauslība ir dots ar mūzu, bet žāstība un patiesība nāks pasaulē caur Jēzus Kristu. Divās daļās es gribu sadalīt šo vārdu šodien. Uh, Un uh, to visu izdarīt 35 minūtēs, <clears throat> bet lai Dievs dod man nokomunicēt tieši to, kas ir sirdī. Un uh, divās daļās, tātad pirmā daļa būs, jo bauslība ir dot caur mūzu, un otrā daļa būs, bet žālstība un patiesība nāks pasaulē caur Jēzus Kristu. Bauslība, un uh, šis vārds bauslība grieķu valodā ir nomos, un um, tas ir, viņi tulko burtiski šādi, noteikumi un likumi un standarti – kuri padara cilvēku Dievam pieņemamu. Un uh, es gribētu mums visiem atgriezties uh, pie brīža, tad, tad bauslība nāca ar mūzu. Bauslība nāca ar mūzu. Mūzu to neizdomāja, Dievs to viņam deva. Un atgriezīsimies nedaudz vēsturē pie Izraēla tautas. Uh, es nezinu, cik daudz no jums jūs esat izlasījuši visu Bībeli vai nē, bet uh, Tas stāsts ir tāds, kad Izraēla tauta, kad tika izvest no Eģiptes, no verdzības, kur viņi bija 400 gadus. Un kad viņi tika izvest ārā no turienes, tūlīt pirmā lieta, kad izbrau, iznākot ārā pēc lieliem brīnumiem, pēc sarkanās jūras, kas atvērās un izgāja pa savas zemi, kur eģiptiešu karapulks noslīka, tūlīt pēc tam notikums, kas notiek, viņi nonāk pie Sinaja kalna. Un tas ir tas moments, kurā brīdī, tajā brīdī būtībā nāk bauslība, Dievs dod bauslību. Bet es gribētu nolasīt pāris lietas, ko es internetā pameklēju, nu, tieši konkrēti notikumi, kas notika. Nu, cilvēks uzrakstījis, aprakstījis, izlasot Bībeli, kā viņš ir sapratis tos notikumus. Un es tiem ļoti piekrītu, es gribētu izlasīt jums nedaudz tajā brīdī, kas notiek. Bībele mums pastāst par to, ka likuma došana, bauslības došana nenotika kā viens dramatisks notikums vienreizējs, bet tas bija ļoti garš process, un uh, kopumā tas ilga aptuveni 40 gadus, kad Dievs nodeva un iedeva uh, likumus un noteikumus un standartus Izraēla tautai, kurus viņiem būtu jāpilda. Un tas viss sākās uh, 19. nodaļa 2. mūzes grāmatā, jums tur nav jāatver, uh, no tā brīža sākās šī likuma došana un 40 gadu kopumā Mūzes, līdz viņš nomira, uh, Mūzes, caur Dievs, caur Mūzu vairāk kārt nodeva dažādus likumus, tā skaitā visādus sociālus, uh, ēdienus, ēdien, ēšanas likums, uh, dzīvošanas, higienas likums, daudz un dažādas likums, un noteikums un standards, kurus Dievs uzliek cilvēkiem pildīt. Un uh, Mūzus nāca no kalna, no Sinai kalna, tad, tad Mūzus uzkāpa Sinai kalnā, satikās ar Dievu viens uz vienu, šie visi notikumi aprakstīti ir Bībelē, Un Dievs nodeva šos likumus, un sākumā tika doda desmit baušļi. Bet kopumā Mozus uz šādu kalnu kāpšanu, kāpšanu veica aptuvens astoņas reizes. Un katreiz nonākot lejā, viņš nesa, ko Dievs viņam bija teicis, ko Dievs viņam bija norādījis. Kā cilvēkiem, kā Dievu tautai dzīvot, Dievam patīkam dzīvi. Dievs ar savu roku Uz akmens plāksnēm ierakst šo balsu, šos desmit baušļus. Un es domāju, laika trūkuma dēļ es viņus visus nenolasīšu, bet es domāju, ka mums ir saprašana, par ko ir runa. Desmit bauši, tātad šajā brīdī konkrēti. Un arī tas ir 20. nodaļa otrā mūzes grāmatā ir konkrēti šie, šie uh, likumi, šie desmit baušļi. Un uh, Mozes nāk pirmā reizē, viņš viņu sadaustos, uh, akmens plāksnes, un otrā reize Dievs divreiz uzrakstas uz šīm plāksnēm, šos desmit baušus. Un tā Mūzes nāca un nesa to pie cilvēkiem. <clears throat> Interesanti arī fakts ir tāds, ka uh, pirmās piecas grāmatas Bībelē, viņi kopumā sauc par Toru. Um, Tora ir pirmās piecas grāmatas, pirmā mūsu, otrā, trešā, ceturtā, piektā. Un, uh, un no visa baušļa došana kopumā aizņem no šīm piecām grāmatām 60%. Tad likumu došana paņemsim no kopā 187 nodaļām, 119 nodaļas ir, un 30 gadu garumā ir, ir likuma došana. Daudz un dažādi, un dažne dažādi likumi un noteikumi, un, un kā jārīkojās. Es gribētu atvērt jums nolasīt momentu, kad Bausuls tieši atnāca pie Dieva, pie Dieva tautas. Un es gribētu, lai jūs sākat iedarbināt savu iztēlu. Es domāju, ka notikumiem, lietām, kas šeit, ko es lasīšu, es domāju, ka jūs dzīvē kaut kādā mērā esat redzējuši. Un tagad es gribu, lai jūs mēģinat iztēloties – jūs sevi pie šī kalna, pie Sinai kalna un šos notikumus, kas notiek momentā un tajā pašā brīdī, kad Dievs caur mūzu nes un dod baušas. Un notika trešajā dienā, kad ausa rīts, tad bija pērkons un zibeņi, un biesas mākons virs kalna, un varen stipra bazūnas skaņa tik stipra, ka visa tauta, kas bija nometnē, izbijās. Un šis vārds izbijās, nebija tā, ah, nobijās. Viņi bija traki nobijušies. Un Mūzes izved tautu ārā no nometnes Dievam pretī, un tie nostājas kalnu pakājai. Un viss sinēja kalns kūpē, jo tas kungs nonāca uz to ugunī, un tā dūma cēlās augšup, itin kā cepļa dūma, un viss kalns ļoti trīcēja. Zemes trīcē, es domāju, mēs neesam, paldies Dievam, bijuši tādās, bet, bet dūmi un uguns un bazūns skaņa pieņēmās spēkā, un Mūzes runāja, un Dievs tam atbildēja pērkonā. Tas ir 19. nodaļa no 16. līdz 19. pantam otrā mūzes grāmatā, ko es jums tikko izlasīju. Un tad nāk 20. nodaļa, kur Dievs dod visus šos baušļus, un tūlīt pēc tam, kad viņš tie iedos, tev nebūs iekarot savu tuvākā nam, tas ir pēdējais bauslis, 10. Un 18. pantā 20. nodaļā ir teiks tā, un visa tauta redzēja pērkonu, zibeņus un dzirdēja bazūņu skaņas un redzēja kalnu kūpam, tad tauta to redzēdam bēga un nostājās iztālēm. Un ļaudis sacīja mūzam, runāt uz mums, mēs tevi klausīsim, bet lai Dievs nerunā uz mums, citādi mēs mirsim. Nav smaka būtībā. Un tad mūs sacīja tautai, nebīstieties, jo Dievs ir nācis, lai jūs pārbaudītu, lai jums būtu bība viņa priekšā, ka jūs negrēkot. Un tauta stāvēja iztālēm, bet mūs tojās tumšajiem mākoņiem, kuros bija Dievs. Tas ir tikai nedaudz izcelts no momenta, kad tika dots bausls. dažne dažādi likumi un baušļi. Dievs cilvēkam iedeva pavēles likumus, kurus pildīt savai tautai. Un <clears throat> šie dramatiskie notikumi, mēs domāju, mēs pat varam tikai iztēloties. Un, bet tas ir tas moments, kad caur mūzu nāca bauslība. Tie visi šie likumi, kurus bija jāpild cilvēkiem. Tas ir brīdis, kad tiek pateikt noteikumu spēlē. Pie, piemēram, pieņemsim noteikumu, kā būs jādzīvo. Lai gan tauta tajā brīdī kliedz un teica, jā, mēs pildīsim visu, ko Dievs mums saka. Mēs pildīsim visu. Bet mēs redzēsim, kā tālāk viss notiek. Un konkrētie šie noteikumi un šie likumi, paldies Dievam par jauno derību, un ko mēs varam lasīt – Es gribu, lai jūs atverat Mata evaņģēlīdīs otro nodaļu no 36. līdz 40. pantam. Iedomājieties, Jēzus mums atklāja šeit vienu pamatīgi, it kā apslēd, bet tajā pašā laikā ļoti atklāta detaļa par to momentu, kas tikko notika, ko es jums lasīju otrajā mūzes grāmatā. Un, un šeit parādās, ko Dievs ar to visu gribēja pateikt, ar visiem šiem noteikumiem, ar visu, ko viņš īsti gribēja pateikt. no 36. līdz 40. pantam 22. nodaļa Mateja evaņģēlijas. Mācītāji, kurš ir augstākais bausas bauslībā? Bet Jēzus tam sacīja, tev būs Dievu savu kungu mīlēt no visas sirds un no visas dvēseles un no visu savu prātu. Šis ir augstākais un pirmais bausls. Un paldies Dievam, ka Jēzus neapstājās. Viņš saka, otrs tam līdzīgs, tam līdzīgs. Ir, tev būs savu tuvāko mīlēt kā sevi pašu. Un paklausieties šo, šos teikumus. Šo teikumu šinīs abos baušļos ir saņemta kopā visa bauslība un pravieši. Un ka patiesībā tas, ko Dievs vēlējās šos noteikumus, šos likumus, un šie likumi, viss, kas mums, ko vajadzētu radīt mūsos, ir, ka mēs mīlam Dievu, mīlam cilvēkus. Un turpat tālāk es nolasīšu 23. nodaļā, 23. pāns, ja es vēl kaut ko saku. Otrā daļa. Labi, vai jums raksta mācītājiem farizē, jūs liekuļi, jo jūs dodat desmito tiesu no mētrām, dilēm un ķimenēm un atstājat bez ievērības svarīgāko bauslībā, svarīgāko bauslībā – tiesu, žēlistību un ticību. Šis vārds tiesa faktiski ir arī patiesība, žēlistība un ticība. Šo jums bija darīt un to neatstāt. Un tālāk mēs lasām no tās mūsu grāmatas, no, no mūsu visām tām grāmatām, kad tik dod šie likumi. Un patiesībā, ja mēs arī apskatāmies uz tiem higienas likumiem un, un tām lietām, ko ēst un kā ēst, mēs varam daudz ko arī mācīties priekš šos veselības. Un tie arī ļoti labi noteikumi un ļoti daudz lietas, ko Dievs pasaka un, un atklāja tajā brīdī, kā tauta dzīvoja, kā viņam uzvesties, lai viņi pirmkārt nesaslimta slimībām un, uh, Un tur ietilpa daudz lietas, iet nokārtoties ar lāpstiņu līdzi un, un tā tālāk. Tas bija viss, lai cilvēks, nu, viņš Dievs būtībā viņam pamācīja, kā arī, lai viņi nu, neslimot un lai būtu tīri un higiēna, lai ievērot. Un tur dažne dažādi likumi, viss līdz piektās mūzes grāmatai noslēgumam, kad, ja, kad mūzes nomirst. Un tālāk mēs lasot, un šis, šis balsus tiek dots, un šis balsus tiek dots visai Izraela tautai. Un mums lasot Bībeli tālāk, mēs lasam Bībeli ir sakārtot arī Tora, tātad pirmās piecas Mozus grāmatas, tad ir uh, literālā val, nu, valoda grāmatas, kas ir tātad uh, mākslinieciskā, poetiskās grāmatas, kas ir psalmi un, un, un, un psalma un pamācības, kas ir gudrības. Un tālāk liela daļa no tās vecās darības ir praviešu uh, stāsti, praviešu pravietojumi. Un tur ir arī liela daļa no vecās darības, kas saucās vēstures grāmatas par Izraels vēsturi. Šajās vēstures grāmatās ir neskaitām pierādījumi tam, kā tad cilvēkam iet ar šo bauslības pildīšanu. Tik daudz pierādījumu tam, ka cilvēks nespēja. Un ka tas patiesībā viņiem ir neiespējami šo balsu piepildīt. Tas ir absolūti neiespējami. Un vēstures grāmatas mums parāda liecību par to, kā tad cilvēkam šokas ar šo bauslību. Un es izcelšu trīs cilvēks. Pirmais ir Samsons kurš ir nosaukts par stiprāko cilvēku, kāds jebkad ir dzīvojis, viņš nepiepildīja. Nākošais ir Dāvids, kurš tiek nosaukts cilvēks pēc Dieva prāta. Viņš nepiepildīja. Un arī Sālamans, kas ir gudrākais cilvēks, kurš jebkad dzīvojis, viņš smagi nepiepildīja. Un visi šie cilvēki parāda patiesību par to, ko saka Bībele. Un es jums gribu, lai jūs atverat romiešiem trešo nodaļu, vēstuli romiešiem trešo nodaļu. Ar šo es jums nedaudz iespējams atklāšu kādu manu problēmu kādā reizē, kad es dzirdu kādu sakam man kādas lietas. Īpaši, kur ir kaut kāda likuma noteikuma pildīšana konkrētas lietas, man sagādā grūtības ja mēs īpaši ņemam un lasam veco derību un neiekļaujam to, ko Jēzus ir izdarījis un uzsveram tikai to, kas ir rakstīts vecajā derībā, kas man ir jādara kā kristietim. Un, uh, un visi šie cilvēki, viņi ir neskaitām, es tikai trīs nosaucu, bet mēs paskatāmies visu Izraēlu tautu, un jebkurus vislabākos ķēniņus, jebkurus, kas pat bija labi, un viņi tiešām spēcīgi uh, pagodināja Dievu un spēcīgas atmodas notika, gal galā viņi tik un tā nepiepildīja to, ko prasa balsos. Viņi netika līdz tam standartam. Viņi netika līdz tam standartam, ko pieprasīja balsos. Viņi netika. Neviens. Un romiešiem trešā nodaļa no 10. līdz 12. pantam es gribu izlasīt. Gluži kā ir rakstīts, nav neviena. Pasakam, viss neviena. Neviena. Neviena taisna, it neviena. Nav neviena, kas saprot, neviena, kas meklē Dievu. Hm. Visi ir novirzījušies, pasakam visi. Visi kopā kļuvuši nelietīgi. Nav neviena, kas dara labu, it neviena. Un 23. pāns, jo visi ir grēkojuši un visiem trūks dievišķās godības. Neviens un visi. Šeit Bībele pasaka patiesību par tevīm. Lai cik tu ilgas kristietis un lai cik tu domājas svēts, patiesībā Bībele pasaka ļoti tieši patiesību par tevīm un par mums visiem. Es runāju šogad pirmā daļa atceramies, Mo, bauslība nāsts ar mūzi, ja? Nav neviena. Un tā ir patiesība par mums. Un lai vai kā negribētu šo patiesību pieņemt un jebkurā brīdī, jo mums kaut kā gribās pierādīt tomēr Dievam, ka nē, nu es jau neesmu tik slikts. Es pie tiem visiem neiedaros, tur jābūt bija izņēmumam. Ir kaut kāda daļiņa, kas ir izņēmuma, kas var tomēr, ir. Bet nē, Bībā pasaka, neviens nemeklē Dievu, tas ir vispār wow. Un neviens, un visi, visi, visi mēs. Un tā ir patiesība par mums, un patiesībā mums no šīs patiesības – nevajag baidīties, un, un jo dziļāk mēs viņu ielaižam savā sirdī. Un nepaliekam, protams, pie tā, un iesim uz otro daļu, mēs redzēsim šo patiesību, ja? kas nāk ar Jēzus Kristu. Bet jo vairāk mēs to patiesību ielaidīsim sirdī, jo brīvāk mēs kļūsim. Un uh, vēsturē ietilpus, es gribu pieskarties vēl vienai ātri vienai lietai. Pirms nāk Jēzus Kristus, pirms notikumiem, ko sāk aprakstīt visi evaņģēlija ir pēdējais pravietojums, un tas ir Malahī grāmata, Malahī pēdējais no pravietojumiem. Un uzminiet, cik ilgs laiks pagāja, kad nāca Jēzus, piedzim Jēzus Kristus. Kurš zina? 400 gadi. Un ieklausieties. Dievs, es ticu, ka tas tā bija ar mēķi. Dievs iedod cilvēkiem savus likumus un atstāja viņus vien, viens pašs šo likumu ar visiem noteikumiem, kā Dievam jākalpo, kā Dievam var izpatikt, kā Dievam var dzīvot patīkam, viņam patīkam dzīvi. Viņš atstāja cilvēks viens pašs, un viņš nerunā, nevien praviet. Viņš neatklājās nevienam 400 gadus. Uzminiet, kas piedzims šajos 400 gados. Kas rodās, kāda jauna kustība rodās šajos 400 gados, pa ko nebija neviena ne mazākā nojausma praviešos, pēdējos praviešos, kas pravietoja. Un kas uzreiz ir evaņģēlijos. Farizē. Piedzimst farizēji, saduķēji, rakstu mācītāji, vesela kultūra, vesela cilvēku grupa. Un uz šiem cilvēkiem Jēzus, ja palas evaņģēlijas, viņš Jēzus pats, Dieva dēls, Jahve, varenais Dievs, bija nonācis kā cilvēks, jau nācis kā jaunā derībā, un viņš veltīja viss skarbākos vārdus tieši šiem cilvēkiem farizējiem. Un dažs no tiem vārdiem es jums nolasīšu no 23. nodaļas Mata evaņģēlijā. Vai jums raksta mācītāji, un šitas vai, <laughs> tas ir tāds, nu, ritīgs nostrīdījums. Jums raksta mācītāji farizēji, jūs liekuļi, jūs šķīstāt kausa bļodas ārpus, bet no iekšpus tie ir pilna laupījuma negausības. Aklo farizēji, aklo farizēji, šķīstī pa priekš kausa un bļodas iekšpus, lai arī to ārpus top šķīst Vai jums raksta mācītājiem farizē, jūs liekuļi? Jūs esat līdzīgi nobaltātiem kapiem, kapiem, kas no ārpuses izskatās jauka, bet no iekšpuses ir pilna ar miroņu kauliem visādi netīrību. Tā arī jūs no ārpuses gan izskata, izrādieties ļaužu priekšā kā taisni, bet iekšpusē esat pilni liekulības un netaisnības. Un sekojot līdz notikumiem vēlāk jau, um, Kad jēs, kādā, kā jēs tika nodots un kā viņš tika tiesāts un, un, un nokauts, a, pamatā cilvēki, kas visu šo mudināja un, un, un sauca un pieprasīja, bija tieši šī cilvēka grupa, kas bija farizēji un rakstmācītāji. Un sanāk tā, ka cilvēks paņemot tikai bausulu vienu, ar laiku pats nokauj dzīvo Kristu. Pašu Dievu nokauj. Vai tas vispār tā ir iespējams? Ņemt Dievu balsu, Dievu likums, noteikums un dzīvot pēc tiem un censties dzīvot pēc tiem un dzīvojot pēc tādiem likumiem, radīt sevī tādu pārliecību, ka es drīkst Dievu nokaut, jo viņš runā nepatiesību. Tā tas ir iespējams. Un, diemžēl, tā tas notiek. Un kāds varbūt teiks, un es, ja jums ir iespēja, un jūs izmantojat internetu, ieliek, ievadat farizēju un bildes paskatieties – nu, tā laika, kāda viņi, viņi bija mm, sevi uztaisījušies par tādām cepurēm un tādiem apģērbiem, un viņi bija ārišķīgi ļoti sevi nodevējuši par svētiem un tā tālāk, bet un kāds varbūt domā un teiks, nu jā, bet tie farizē jau bija tajā laikā, un, un mūsdienās jau nekas no tā nav, nu nav jau tāda farizēja. Bet es gan tā nedomāju. Es domāju, ka mēs ik viens varam kļūt tādi, kā bija farizēji. Un um, tās ir reāls briesmas un drauds mums katram ticīgām. Un ziniet, kas tās briesmas ir? Ka tu lietas sāk darīt pats savos spēkos. Un ar laiku tev jēs pat nav vajadzīgs. Vai vispār, ko jēs tev saka tavā dzīvē, tas tev jānokauj un jāizmet no tavas dzīves. Ja tev pietiek ar tavu baušu un tavu izpratni par baušļiem un to pildīšanu. Ar dažne dažādiem noteikumu pildīšanu. Ja arī mēs nevilksim liels cepurs un neģērbsimies kādos īpašos tēpos, un tas viss ir tikai ārišķīgs, tad patiesībā mūsu attieksme un mūsu pārliecība par lietām, ja kā mēs tās varam saprast, var, var radīt mūsos līdzību farizējiem. Un es gribu ieklausies dažos simptomos, farizēja simptomos. Ārišķīgā personas pulēšana. Izlikties par svētiem acu priekšā, citu cilvēku priekšā sagrozīt Dievu baušus, lai paši sevi varētu pievilt ar it kā pareizi kalpošanu Dievam. Citu tiesāšanu par mēru ņemot savu kalpošanu un paklausību Dievam. Radīt nepaties viedokli par sevi citu līdzcilvēku priekšā. Uzskatīt, ka Dievam es esmu vispieņemamākais cilvēks. Pazudināšana. Nomētāšana pastaisnība ar vārdu un attieksmes akmeņiem. Atstumšana. Citu atstumšana paaugstināšanās citu priekšā. Un smagu nastu likšanu uz cilvēkiem, no kā pašna nieka nedara un ne, neaiztiek patiesībā. Tie tikai daži simptomi. Un uh, bauslība nāca ar mūzu likumu un noteikumu. Es nedaudz gribu iestarpināt, biju paredzējis, bet es gribu iestarpināt arī tādu lietu kā Bībeles skolā, kad es mācījos. <clears throat> Mums bija, uh, iebraucot pirmajā dienā Bībeles skolā, un tajā skolā, kur es mācījos, bija ļoti stingri noteikumi. Es iespējams jums esmu kaut kā dalījies par to. Bet vien, pirmā dienā, kad atbrauc, tev iedo noteikumu grāmatu. Un uh, es šos noteikumus izstudēju no A līdz Z. Perfekt. Un es viņus sāku pildīt. Un bija daži noteikumi punkti, kurus es savā prātā sagrozīju, un to es vēlāk tikai sapratu. Es sagrozīju, attaisnojot, nu jā, Uh, tas noteikums jau saka tā, bet to var arī saprast tā, un tā kā es esmu Eiropietis, un es neesmu vietējais, un man nav šī kultūra un tā, un tad es varu arī darīt tā. Un nu, es sev attaisnoju pēc tiem noteikumiem. Un tūlītējā man attieksme pret visiem cilvēkiem, ziniet, kāda bija? Es biju īstenībā liels kabar tiem cilvēkiem, es nezinu, kur padusē, rokā, pirkstos. <laughs> bet es šausmīgi tiesāju cilvēks. Un kā standarta es ņēmu to balsu un savu pildīšanu, šo balsu pildīšanu. Tas var būt garāks stāsts, bet tā patiesībā mēs ik viens varam sākt darīt. Mēs varam paņemt Dievu balsu, un ja Dievs paliek malā un neko nesaka, mēs varam sākt izgudrot, kā mēs paši viņu sākam izpildīt, un mēs sākam savās, sevi savās acīs tā uzcelt, ka mēs esam svētāk nekā citi, nekā jebkuri citi. Un tad sākās problēmas. Esam nonākuši pie otrās daļas. Žāstība un patiesība nāk, nāca caur Jēzus Kristu. Un es gribu, lai jūs atturat astoto nodaļu Jāņa evaņģēlijā. Paldies Dievam par Jēzus Kristu. Paldies Dievam. Un tu pat iedomāties, nevar, cik tu svētīts esi dzīvot šajā laikmetā, kad mums ir pilna Dieva atklāsuma. <laughs> pilna Dieva atklāsuma. Jo kādā brīdī ilgus gadus daudziem cilvēkiem bija tikai viena daļa no atklāsums, kur bauslība tik dots ar mūzu. Bet mēs dzīvojam atklāsmē, kur ir pilna atklāsme, kur mēs redzam, ko vēl, un tas ir, kad patiesība un žēlstība, kas nāk caur Jēzus Kristu. Un 8. nodaļa no 1. līdz 12. pantam – Žālstība patiesība nāca caur Jēzus Kristu. Un mans predikt nosaukums žālstības patiesības miedarbība. Un šī nodaļa, šie panti vispilgtāk parāda to, kā žēlstība un patiesība, kas savā starpā vispār neloģiski ir. Un mēs tūlīt apstīsimies. Nu, neloģiski. Pēc daudz mūsu saprašanām. Un pēc daudziem vispār standartiem neloģiski patiesība un žēlstība. Kā viņi vispār var savā starpā darboties mums par labu. Tas ir apbrīnojami vienkārši. Un šeit parādās brīnišķīgi šis attēls, šī bilde, šis stāsts ir vienkārši apbrīnojums. Un izlasīsim. Bet Jēzus aizgāja uz Eļas kalnu. Agri no rīta viņš atkal gāja templī un visa tauta nāca pie viņa, un viņš apsēdās un mācīja viņus. Bet raksta mācītājiem farizēja atveda sievu, kas bija pienākt laulības pārkāpšanā, un to vidū nostatījuši tie sacīja viņam, mācītāji, šī sieva pienākt laulības pārkāpšanā – Un mūsu savā bauslībā mums ir pavēlējis tādus nomētāt akmeņiem. Ko tu saki? Bet Jēzus pie zemes noliecies rakstīja ar pirkstas smiltīs. Kad nu tie uzstāja viņam ar savu jautāšanu, viņš pacēla galvu un sacīja. Kas no jums ir bez grēka, tas lai pirmais met akmeni uz viņu. Un atkal noliecies viņš rakstīs smiltīs. Bet tie, to dzirdējuši, aizgāja cits pēc cita, sākot ar vecajiem. Un Jēzus palika viens līdz ar sievu, kas vidū stāvēja. Un ja es atkal galvu pacēlu, sacīju viņai, sieva, kur viņi ir? Vai neviens nav tev pazudinājis? Viņa atbildēja, neviens, kungs. Tad, ja es sacīju, arī es tev nepazudinu. Ej un negrēko vairs. Wow. Wow. Šis cilvēks, šī sieva bija pieķert grēkā. Momentā, kad viņa bija izdarījusi grēku. <clears throat> pieķert. Ziniet kā, kad zāgaļas policijas pieķer? Viņam nav attaisnojuma. Vainīgs. Ar ko tu attaisnosies? Ko tu liks pretī? Ja nemanot kaut ko nozag, nu es nebiju tur, man jālibī, es esmu kaut kur citur bijis, bet šīs jau bija noķert tieši momentā, kad grēks tik darīts. Un zināja, ka Dievs tev pieķer katru reizi, kad tu grēko, tieši tavā grēka darīšanas momentā. Un tev Dievu priekšā nav nekāda attaisnojuma, nekāda, nekāda. Tu esi vainīgs un viss. Un iztēloties atkal, ir šis pūlis ar tā saucamiem gan farizē, gan rakstmācītāji, gan vecai, kas visu cilvēku priekšā izskatās par tie tie nu, svētie, tie tie pareizie un tie tie, kas tiešām kalpo Dievam. Un, un viss šis pūls, viss šie ārišķīgi cilvēcīgi skatoties šie svētie cilvēki, viņi visi pārstāv tajā brīdī, un tā, tas, ko viņi saka, viņi pārstāv bauslību, ko nāc, kas nāca ar mūzu. Un viņi kliedz uz šo sievieti. Mārs, varat palūkt nostāties šeit? Paldies. Un vienmēr, piemēram, Mārcis, ja, pieķies grēkā, un bauslību uz Mārcis saka, nomētāt ar akmeņiem un nāvi viņam – Un viņš stāv šeit, un viss tas pūlis, riņķi, visi kliedz to pašu. Un patiesībā viņi nekliedz neko nepareizi. Viņi nesaka neko nepareizi. Viņi saka tieši to, ko Bāsls sacīja. Neko nepareizi. Viņi ne, neteica nepatiesību. Tā tas arī bija jāizdara. Tā bija arī jāņem akmeņi un jāmet viņam, viņam un viņai tajā stāstā. Bet vienīgā atšķirība bija tā, Tik cik Mārcis ir grēcīgs, visi tie cilvēki, kur bija tašrība, bija tieši tādā pašā stāvoklī kā Mārcis un kā šī sieva. Pilnīgi visi, paldies Mārcis, pilnīgi visi, pilnīgi visi cilvēki, kas kliedz, bija pieķerti tiešā grēkā no Jēzus acīm skatoties. Un lai gan viņi teica patiesību, likums mums pieprasa tādu nomētāt ar akmeņiem. Un ko tu saki? Un patiesībā šeit arī sākās šī atšķirība. Ar pirmo un otro daļu. Baustība nāca ar mūzu, patiesība žēlstība nāca caur Jēzus Kristu. Šeit ir tā robeža. Un es gribētu šajā robežā ieliec sevi. Un patiesībā, jo biežāk tu sev tur ieliksi, jo patiesībā, jo vairāk tu tevi ieplūdīs pateicību Dievam par tādu žēlstību, kādu viņš tev dod. Un viņš stāv šajā robežā, un mēs stāv, un tu stāv šajā robežā. Kad Mūzes bauslība pieprasa tavu nāvu, un, tā, un tu šai bauslībai pretī neko, nevienu argumentu nevar pielikt. Nevienu, nevienu, nevienu. Tu vari mēģināt attaisnoties, tu vari mēģināt pierādīt, nē, man labie darbi vairāk nekā šis viens grēks, es esmu labi darījis. Es esmu palīdzējis cilvēkiem. Nē, balsus pieprast tev nav, un balsus pieprast taisnu tiesu pār tevi un pār mani. Un šeit mēs stāvam visi, un tik tālu mūsu bauslība mūs tikai var aizvest. Pateikt mums, ka mēs esam vainīgi, un tu esi vainīgs, un mēs visi esam, mums visiem ir cauri. Bet paldies Dievam, kad ir viens, Un šeit parādās kaut kas jauns. Un iedomājieties, kādu, kādu vispār, kādu žēlstību šai sievietei. Un iedomājieties, kādu žēlstību tev Dievs dod. Kādu žēlstību. Šeit parādās kaut kas jauns, kaut kas nebija šajā brīdī, šajā stāstā. Un tas ir Jēzus. Un šeit notiek kaut kas prātam vispār neatrams, jo mēs vairāk šo saprotam, jo vairāk mēs saprotam mūsu stadiju, kāda mēs esam bez Jēzus, bez tā, kas mēs esam vispār. Ja mēs, mēs nostātos Dievu gaismas priekšā, kāda mēs vispār izskatamies. Es nezinu, kā es stāvēšu Dievu priekšā. Es nezinu, es vienkārši, ja es stāvēšu tur viens pats ar mani cauri, nemaz Dievs nes ar pirmo augšējo matu skaties, un man jau tur jau ir viss. Neskaties tālāk, Dievs vispār lūdzu. Tur nav labi. Bet nāk Jēzus, un es ticu, ka tajā brīdī es skatīšos, un es ticu, ka stāvēšu Dievu priekšam, es ticu, ka viņa labā pa labās rokas būs Jēzus Kristus, un ko es skatīšos, un es teikšu, es nezinu, es par varēšu parunāt, bet savas sirdies kliekšu, Jēzu, ja ne tu, ja ne tu, tā ar mani cauri. Un tas ir Jēzus, kurš parādās, un ienāk mūsu pasaulē, un caur viņu ienāk žēlstība un patiesība. Kā tas vispār var būt žēlstība un patiesība? Un ja es saku uz visiem, Kurš no jums ir bez grēka, lai met pirmo akmeni? <laughs> Ja tu esi bez grēka, tev ir tiesības mest akmeni. Un pirmie aiziet vecai. Visu mūžu centušies pildīt šos baušļus. Un viņi vienkārši apzinās iekšā sirdī. Ārišķīgi es varu izlikties ļoti svēts. Tāpat kā es šobrīd jums. Kādam no jums varbūt izlikties ļoti svēts, ļoti pareizs. Bet ja Dievs skatās arī savām acīm uz mani, ar mani cauri, ja nav viņa žēlstība. Viņi visi bija tie, kuri bija pieķerti tiešā grēkā, pilnīgi visi. Un arī ieliec arī sevi šajā pūlī. Tev ir jāieliek sevi arī šajā pūlī. Ne tikai tā sieviete bija neapgāžama pieķert grēkā, bet pilnīgi visi cilvēki tajā pūlī, un tajā skaitā tu un es. Un es atgādināšu, ko teica romiešiem – Trešā nodaļa. Gluži kā ir rakstīts, nav neviena taisna, it neviena. Jo viss ir grēkojuši un visiem trūks devišķās godības. Bauslība pieprasa sodu, nomēt ar akmeņiem, tiesāt ar nāvu vai lāsts. To pieprasa bauslība. Bet ko saka Jēzus? Un neklausies, ko saka Jēzus uz tevīm. Sieva, Nav, neviens tev nav pazudinājis. Tātad, ar citiem vārdiem, nav neviena taisna. Nav neviens, kas ir piepildījis to balsu. Nav neviens, kas ir tiesīgs paņemt akmenu un mest tev. Tev neviens nav pazudinājis. Un man ir tiesības mest tev akmeni, jo tu esi grēkojis pret mani. Un es esmu tiesīgs tev pazudināt. Un ja es to darītu, man neviens neko nevarētu pārmest. Wow. wow. Jo es esmu bez grēka. Un svētais visvarenais Dievs pats, stāvot priekšā šai sievietē, viņš pasaka, arī es tev nepazudinu. Wow. Un nākošais teikums ir ļoti svarīgs. Ej un negrēko vairs. Es nezinu, tu saproti to milzīgo žālstību, ko Dievs tev parādīs. Un jo vairāk balsu strādā pie manīm, jo vairāk es apzinos ar mani cauri, un jo vairāk es ieraudzu, ka Jēzus šajā starpā iestājās starp šo manu vainu un, un taisnu tiesu un šo patiesību par mani. Un viņš dod žēlistību, nevis pazudināšanu. Un kā šie divi var vispār darboties kopā, iedomājieties. Dievs visu zina par tevi. Visu. Lai cik tu taisans uztaisies Dievu priekšā un domā, ka tev viss ir kārtībā, tāpēc, ka tu kaut ko dari vairāk vai mazāk. Lai cik tu taisans uzliecies un, un kādā brīdī mums var būt pat dusmas, Dievs, es esmu pildījis tos visus noteikumus, es esmu visus noteikumus pildījis, un kāpēc man ir jābūt labākam? Bet Dievs pasaka, viss, visi mēs esam, ja? kādi mēs esam. Dievs visu zina patiesību par tevi. Un ļoti svarīgi, lai tu pats arī to zini. Bet viņš tevi nevis pazudina, bet dod tev žēlstību. <laughs> Mēs neesam ne ar ko savādāk, kā tie cilvēki, kas ārā ir. Ne ar ko. Lai kā mēs gribētu attaisnot ar mūsu kaut kādu paklausību. Un es arī atnoslēgumā parādīšu to paklausību. Vienīgā atšķirība mums visiem ir Dieva milzīgā žēlstība. Milzīgā žēlstība. Un es ticu, ka es stāvēšu Dievu priekšā, ka Jēzus būs tur. Jo uz viņus, tikai vienīgi uz viņus paļaujos. Ziniet kā, <clears throat> es uzskatu, ka ja mēs šo tā kārtīgi no sirds saprastu, šos šīs lietas, ko es stāstīju, Mēs nevarētu nemīlēt Dievu, un mēs nevarētu nemīlēt cilvēks. Atcerieties, ka baušu galvenā jēga bija, ka mēs mīlam Dievu un mīlam cilvēks. Detalizēt var izķidāt katru pantu un katru burtu šajā bauslī, bet pamats tas, kam bija jānonāk, kam bija jānotiek, kam bija, kas bija jāpiepildās, bija tas, ka mēs mīlam Dievu un ka mēs mīlam cilvēks. Un noslēgumā, par galatiešiem trešo nodaļu, <clears throat> es iesaku šo visu nodaļu jums izlasīt, bet izlasīšu no 10. līdz 25. pantam, no 10. līdz 12. un no 19. līdz 25. Proti visi, kas dzīvo bauslības darbos, ir zem lāsta, jo ir rakstīts, nolādēts ir katrs, kas netur un nedara visu to, kas ir rakstīts bauslības grāmatā, bet ir skaidrs, ka ar bauslību neviens netop taisnos Dievu priekšā, jo ticībā taisnais dzīvos. Bauslībai nav daļas ar ticību, bet kas to ir turējis, tam tā dot dzīvību. 19. pants. Nu kāpēc tad ir dota bauslība? Pārkāpuma dēļ tā ir pielikta klāt. Līdz nāktu dzimums, kam ir dots apsolījums. Eņģeļi dota tā ar starpnieku roku uzrakstīt. Kur viens tur nav starpnieku, bet Dievs ir viens vienīgs. Vai tad nu bauslība ir pret Dievu apsolījumiem? Nekādā ziņā ne. Jo ja būtu bauslība, ja būtu dota bauslība, kas spēj dzīvi darīt, tad pat ties taisnība nākt ar bauslību. Bet raksti ir it visu saslēguši grēkā, lai apsolījums taptu dots ticīgiem ticībā uz Jēzus Kristu. Bet pirms nāca ticība, mēs bijām turēti tur, ieslēgt bauslības važās, līdz parādītos ticība, kurai bija jānāk. Tātad bauslība līdz Kristum ir bijusi mūsu audzinātāja, lai mēs ticībā kļūtu taisnot. Bet, kad ticība ir nākus, tad audzinātāja nav vairs varas pār mums. Un bauslība ir kā mūsu audzinātāji. Un audzinātājs šis, ir, šis kādreiz bija darba vieta, profesija tāda. Tie bija cilvēki, kuri veda bērnus uz skolu. Viņi gāja to ceļu, kur viņiem bija jāiet. Viņi paņēma bērns pie rokas un veda uz skolu. Tas bija vienīgais viņa pienākums. Un Pāvils šeit vēstulē galatiešiem pasaka, bauslība ir kā šis skolotājs. Kā šis cilvēks, kurš ved mūs, kā audzinātājs, kurš ved mūs uz skolu. Un patiesībā bauslība, ziniet kāds, mēģis ir parādīt to, cik liels problēmas tev ir un cik grēcīgs tu esi, cik svēts ir Dievs. Un kad bauslība strādā pareizi, tad tā viss mūs noliek uz ceļiem. Un mēs saucam, kā es varu tik glābs Dievs. Un nākošais sauciens, ko Dievs dod, ir paldies Dievam par Jēzus Kristu. Un par to daļu, kur Jēzus saka, eju negrēko vairs, mēs zinām tālāk, un tas ir cits stāsts citreiz, bet tas ir par svēto garu, kurš nāks pēc Jēzus Kristus augšām celšanās. Tas ir tas spēks, kas mums dod arī dzīvot šo pareizi, Dievam patīkam dzīvu. Un uh, es gribētu aicināt, ka mēs varētu lūgt un paņem sev šo vārdu pārdomā to un paskaties, vai gadījumā tu neesi tāds cilvēks, kas esi paņēmis balsu un noteikums un likumus un vienkārši viņas bez Dievu grib pildīt. Vai tu neesi tās cilvēks, kas ir paņēmis likums un dievu noteikums, vēl visādas noteikums, vai tu viņus vienkārši tā neesi arī pielāgojis savām vajadzībām, savai sapratnē, vai gadījumā tu viss cits arī neizvērtē un netiesā pēc tiem, tevs izveidotiem noteikumiem. Ja tas tā ir, patiesībā tev ir ļoti, ļoti tas jānožēlo. Jo bauslība nāca ar mūzu, bet patiesība un žēlistība, žēlistība un patiesība nāca caur Jēzus Kristu. Un uh, mēs nevaram žēlistību un patiesību saņemt bez Jēzus. Un šeit tev ir tā fantastiskā lieta, ka Dievs vēlas attiecības ar tevi kristietības atšķirība nevis uz baznīcas iešanas svētdienās, bet tā ir ikdienas dzīve ar Dievu, ar Jēzus Kristu. Un ar viņu esot un dzīvojot ar viņu un, un pavadot laiku ar viņu un domājot un esot ar viņu. Caur to mēs vienmēr saņemsim žēlstību un patiesību. Un mēķis, ja, ja varētu pateikt, ko es gribētu, lai šāds sprediķis panāktu mūsos, lai kādas, kādas augus viņas, lai šāds sprediķis radītu mūsu vidū – Es gribētu, lai tas vēl jau vairāk mūsos rada mīlestību pret Dievu un mīlestību pret visiem cilvēkiem. Jo tu atstums cilvēks tikai tajā brīdī, kad tu uzskatīs, ka tu esi labāks vai pareizāks vai svētāks nekā citi. Es te runāju par, un šeit arī paldies Dievam, ka žēlstība, ne tikai, ka žēlstība nāca ar Jēzus Kristus, bet žēlstība un patiesība. Mums jārunā patiesība, ja cilvēks atklāt dzīvo grēkā. Tas tā ir jādara bet jādara tas vienmēr ir žēlstībā. Bet patiesībā ir jābūt, un paldies Dievam par šo patiesības elementu. Ja tu lieto alkoholu un dzeri un, un, un, un piemēram, zodz vai pārkāp laulību vai, un to dara atklāt, vai, nu, ir jāsaka patiesība tev tavā dzīvē. Dieva bērns nedara tā. Bet tajā pašā laikā mēs nevienu brīdi nedrīkstam pateikt kādam vai uzskatīt kādu zemāk par mums tie, tāpēc, ka mēs kaut ko daram vairāk. Vai šķietam, pildam baušļus vai Dievu noteikumus vairāk vai labāk nekā citi. Piecelsimies. <clears throat> Kā tu varētu slavēšanu kādu dziesmu? Slavu Tev, Dievs! Kungs, Jēzus Kristu, mēs nākam Tavā priekšā, Dievs, un es ticu, ka mēs visi varam vienoties šajā lūkšanā, Dievs, un es ticu savā sirdī, ka mēs varam piekrist Tai. Dievs, un es lūdzu, Kungs, Dievs, kad Tu no mūsu vidus pavisam, vienīgi Tu zini to visu patiesību, Dievs, un Dievs, Tu, tu redz mūsu, Dievs, un es lūdzu, ka Tu no mūsu vidas jebkādā veidā izskaust to farizēju un saduķēju augu, Dievs, šo domāšanu, šo saprašanu par šīm lietām. Es lūdzu, Dievs, ka tas tik paņems prom no mums jebkurā brīdī. Jo, Dievs, es ticu, ka tieši šādas lietas iespējams mums traucē mīlēt cilvēks mums apkārt. kungs, Dievs, šie cilvēki, kas paņēma tavu balsu un gal galā tev arī nogalināja, pildot it kā savā saprašanā, pildot tos baušus. Palīdz, Dievs, lai mēs nekad nenogalinam Kristu citos, Dievs. To, ko Tu dari, lai mēs nenogalinam, Dievs, ar savu tiesāšanu, ar savu spriešanu, ar savām kaut kādām domām, Dievs, es To lūdzu, Jēs Kristus vārdā. Es lūdzu Dievs, lai šī atklāsme par žēlastību un patiesību mūsos visos tiek ielikt no jauna Dievs un tiek ielikt ar svaigu dvēsumu Dievs. Cik ļoti Tu mums esi žēlojies, cik ļoti Tu mums esi Devis žēlastību Dievs. Lai vai arī, ka mēs kādu brīdi jūtamies, ka mēs esam labi kaut ko darījuši, mēs jūtamies, ka Tu mūs tagad var pieņemt Dievs, tāpēc, ka mēs esam to vai to darījuši un mēs esam pildījuši ļoti labi. Dievs, tad mēs iespējams Tev varam arī atstumt, Dievs, kādā brīdī, Dievs, un teikt, nē, man jau nav šajā dienā Tu vajadzīgs, Dievs. Es jau ļoti labi tik galā. Bet, kungs, ja es Tu mums esi ļoti vajadzīgs. No šīs dienas un katru dienu un tajā brīdī, kad mēs stāvēsim Tēvu priekšā, Tu mums esi ļoti, ļoti vajadzīgs, Jēzu. Un Tu, kas esi taisns tiesnes, Tu, kas esi svēts un varens un patiesas Dievs, un kas redz mūs nevis no ārā, bet no iekšu uz ārā Dievs, kas vispār mums zina, visu, visu, visu, pat arī tās labās lietas tu vairāk zini par mums nekā mēs. Un Dievs, un tajā brīdī tu izvēlies dot mums žēlistību. Tā ir milzīga žēlistība, Dievs. Un to brīžiem pat nevar saprast, Dievs, kad mēs es, es esam pelnījuši ļoti bieži kārtīgi pērienu vai vai kārtīgi sodi, bet Dievs, Tu mums esi Devis žēlistību un žēlistību. Kungs lūdzu ieliec mūsos šo sapratni Dievs. Ieliec to Dievs ar vien vairāk un vairāk Dievs. Un lai rezultāts tam visam būtu mūsu mīlestība, spilgti pret Tevi, Dievs, un pret cilvēkiem, kas mums ir apkārt. Ka mēs varētu runāt gan kolēģiem, Dievs, gan radiniekiem, gan cilvēkiem apkārt, Dievs, par šo žēlstību, par šo žēlstību, jo šo, pēc šīs žēlstības jau kliedz visa pasaule. Kungs, Dievs, ka mēs nebūtu tie, kas tiesājam, kas spriežam par cilvēkiem, kas ir ārā, bet ka mēs pie viņiem ejam ar šo vēstu, kas ir labā vēsts, kas ir evaņģēlijs. Kungs, pie Tevis ir žēlistība, pie Tevis ir piedošana, pie Tevis ir, ir miers ar Tevi, Dievs. Kungs, Dievs, ka tā būtu mūsu galvenā vēsts, ko mēs sludinātu visur apkārt. Dievs, atgriezieties no saviem grēkiem, jo Dieva valstība ir tūp pienākus. Ir cerība, ir žēlstība. Kungs, Dievs, paldies Tev, Kungs. Slūdz, Dievs, lai mēs nebūtu tie, kas vienmēr mūžīgi visi sāds noteikums cilvēkam liekam virsū un nastas un visādas lietas, Dievs. Tikai tik, cik Tu vadi svētais garš, Dievs, lai tas notiek. Kungs, Dievs, bez Tavas žālstības es neesmu nekas. Bez Tavas žālstības mēs neviens neesam nekas. Palīdz mums nebaidīties no šīs žālstības, palīdz mums to pieņemt un pieņemt to kopā ar patiesību Dievs. Jēs Kristus vārdā es lūdzu. Amen.